Некако ни тргна во Јован 19 глава, малку како да подзаглавивме, но ни тргна во поглед на согледување на цита на на на на пророќство од Стариот Завет кој што наоѓаат своје исполнување токму во смртта на нашиот Господ Исус Христос и Еве вечерва, јас не би зборувал за Јован, не би продолжил, ќе остане тоа за понатаму, но ете се одлучив да проговорам токму за месијански пророштва од Стариот Завет, кои што се исполнуваат во рокот од овие 24 часа, кои што се предмет наше проучување, почнувајќи од, и беше тамо, која глава на Јован од Тајната вечера, Значи, дали е тоа 13 глава, тука некаде мислам дека беше. Па наваму ние сме всушност во тие 24 часа на последните мигови од земскиот, односно, да, Христос и подосна проживеал уште некоја, некој ден на земјата, меѓутоа од неговата служба, да кажеме, тој дел од неговата служба, се дека не бил распнат на крстот, И замислете си, ова се дваесетина пророќства кои што се исполниле во детали, значи, секој најситен детал на кој што еве и доста Јован се задржал, но ги имаме и во другите, во така наречени синоптички евангелија, каде што значи, се исполнуваат во тие 24 часа, да не зборуваме за други моменти од неговиот живот. И тоа кога веќе во 19 глава од Јован навлегов во таа кулминација на не само новото Евангелие, туку на целата Библија, еве сега да проговориме да споменеме некои од тие. Ги имам, значи, тука 20 на колку поминеме толку, нам не се позната, меѓутоа, нешто што навистина делува многу осведочувачки, за да човек свати дека сме направиле вистински избор. <laughs> прифаќајќи го Христа како Месија, како Син Божи. Па еве да почнеме. Значи, некој од овие пророќства се постари и од 500 години и се исполнуваат, како што кажа, во тие 24 часа. Од Гециманија, да кажеме, па Христовото погубување, значи четвртокот и петокот. Захарија 11.13 Захарија 11 глава 13 стих. А Господ ми рече, фрли ја во ризницата таа убава цена со која ме оценија. Јас ги зедов 30 сребреници и ги фрлив во ризницата на Господовиот дом. Во интересно време, тоа јас не ви читал, меѓутоа во Матеј 26 глава 14 и 15 стих е исполнувањето. И не само таму, се исполнува скоро во сите Евангелија Нашиот Господ Исус Христос беше продаден, предаден за 30 сребреника. 13 стих, следниот стих од Захарија. А Господ ми рече, а, не, се извинувам, Да, да, добро, 12 и 13 стих се однесуваат на тоа, Псалм 50, односно, е, ако сме веќе во Захарија, да не шетаме многу, 13 глава Захарија, 7 стих. 13 глава, 7 стих. Разбуди се мечу против мојот пастир, против човекот, мојот роднина, говори Господ над воинствата, удри го пастирот и овците ќе се разбегаат. Ќе ја свртам раката против слабите. Кога тоа овците се разбегаа на пастирот. Да, Значи, еве, може да прочитаме Матеј 26.56. Дваести шест, мате. А ова се се збидна за да се исполнат проречените писма. Тоа токму овој стих што читаме од Зихарија. Тога сите ученици го оставија и се разбегаа. Го удира пастирот и овците се разбегаа. Псалм 55, 12, а, односно, подобро Псалм 41, 9, и тој се однесува на истото нешто. Псалм 41, 9. А и мојот пријател, во кого имав доверба, кој јадеше мој леп, ја крена петицата против мене. Јуда, пријателот, кого што Исус ќе го ослови токму така како пријателе, зошто дојде? Исполнувањето значи, се наоѓа во Матеј 26 глава 49 и 50. Да не го читаме повторно, во интерес на времето. Псалм 35 и 11. Неправедни сведоци стана ме прашуваа за она што не знам лажни сведоци, неправени сведоци. Тоа веќе го знаеме, исполнувањето се наоѓа во Матеј 26 глава, 159 и 6 стих. Исаија 56, Исаија 50 глава, 6 стих. Им го подметна в грбот на оние кои ме удираа, а образите на оние што ми ја кубеа брадата и своето лице не го скрив од навредите и од плукањето. Исус беше навредуван, беше плукан, беше ударан, шамар му удара. Исполнувањето го имаме во Матеј 27.30. Исаја 53.7. Тоа се веќе добро познати стихови. Го измачува, а тој оставаш и не отвори својата уста. Го одведува како јагне на коне и како овца нема пред оние што ја стрижат и не отвори својата уста. Секјавате, ова го читавме. Пилот се му било чудно дури зошто Исус не реагира, зошто не кажа нешто во своја самоотбрана. Молча. Псалм 22.16, псалмот кој што го спомнав минатиот пат, еден од силните месијански псалми, кој што Исус патем го цитира, значи на самиот крст. 22.16 Кучињата ме обколија, лукав народ ме обкружи, ги прободоа моите раци и моите нозе спомнав минатиот пат. Ова е распнувањето, проречено во 22-иот псалм. Стотици години пред да се случи самиот настан. Исаија 53.12 Повторно назад во Исаија 53.12 И овој стик, мислам дека минатој пат го читавме. Овде имаме исполнување на две работи. А, мислам, проречени се две нешта, два, два детали. 53.12. Затоа ќе му дадам мношто во наследство и со силните ќе го дели пленот, зашто сам се подуни на смрт и беше вбројан меѓу злосторниците. На тој пат спомнат. Беше распнат меѓу двајца злосторници. за да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. Како се зазема, еве во второто исполнување, како Исус се зазема на самиот крст, виси на крстот, се зазема за злочинци, за, за оние кои што го распнаа. Оче прости им, не знаат што прават. Тоа е неговото заземање, посредништво. Повторно назад во Псалм 22.8, Осмиот стих. Тој се надева на Господа, нека го избави, нека го спаси ако го милува. Како му се исмевале. Па ти други спасуваш, ајде сега сам спаси се. Нека ти избави Господ. Ако си на вистина Син Божи. Истиот Псалм 22, 17 стих можам да ги пребројам сите своји коски. А тие ме гледаат и ме презираат. Овде имаме два моменти. Презирање. И тоа дека ни една коска не му била скршена за разлика од останатите двајца. Зато што издивнал, починал за многу кратко време, уште пред зајди сунце. Одеме понатаму. Псалм 22.18, следниот стих. Што има овде? Ги поделија моите облики меѓу себе и жрепка фрлија за мојот облек. Знаеме што поделиле, а знаеме зашто фрлиле жрепка. На вистина, значи, нема ни еден детал испуштен, детал испуштен од, од тие 24 часа, од таа кулминација на, на настаните, всушност, централната централниот настан во целата Библија. Зошто? Ова е без причина. И те така како има силна причина. За да и тие таму што биле присутни, и сите ние денеска препознаеме дека Исус е Месијата. Неверојатно да се оди во такви детали. Пророќства кажани од Давид, од Захарија, од, од многу други писатели на Библијата, а сите наоѓаат исполнување во Исуса Христа. И тоа овие што ги читаме само се однесуваат на тие последни 24 часа. Првиот стих, што да кажеме за првиот стих од истиот псалм, Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? Зборовите изговорени од Исуса на крстот. Наоѓаат исполнение во Матеј 27.46. Псалм 69, 21 стих. Псалм 69, 69. 21. Во јадењето ми за мешаа жолчка, во мојата жет ме напоја со киселина. Дури и ова го има. Значи, ниједен момент не е испуштен. И замислете си, Колку човек може да биде заслепен? Стариот завет го читале, колку го читале, сега зависи кој, како што денеска Јани упати прашање и навистина прашање колку и ние Библијата денеска ја читаме. Јуто, еве, колку ја читале и, и израелците тогаш. Како можеле сето ова да го испуштат од вид? Кога само тие 24 часа се исполнуваат еден по друг момент, Значи, делови од Светото Писмо кој што тие го проучувале го читале, а да не препознаат дека тоа е Месијата. Неверојатно, меѓутоа. 69, 21. Па, кој превод го имаш ти? Во јадењето ми замешаа жолчка, во, во мојата жет ме напоја, да, Или на погрешно место читаш, или не знам кој превод има. Добро. 21. Да. Значи, ова го наоѓа своето исполнување во Евангелие по Јован, 19 глава, 28-29 стих. Псалм 31, стих 5. Псалм 31, 5 стих. Во Твојата рака го предадам мојот дух, Ти ме откупи, Господи Боже, на вистината. Во Твојата рака го предавам мојот дух. Завршните зборови пред да издивнене. 38.11, псалм, исто. 38.11 стих. Пријателите и другарите се отстранија од моите рани и моите најблиски стојат далеку Ова наоѓа своје исполнување исто така во Лука 23.49. Еве да го прочитаме ова. Значи, 38.11, дури и ваков детал, значи, имат. Лука 23.49. Што се случува на Голгота, доека Исус виси на крстот? 23.49 а сите негови познати стоеја подалеку и жените кои дошле по него од Галилеја го гледаа тоа. Сите стоеја далеко. Дури и тоа <laughs> се исполнува. Псалм 34, 20 стих. Тридесет Тој ги чува сите негови коски, нито едно од нив нема да му се скрши. Тоа повторно се однесува значи, на коските. 34.20 Захарија, повторно во Захарија, на кратко 12.10 Захарија 12 глава 10 стих. Како што забележуваме доста од овие пророќства се во Захарија и пред се во псалмите, имаме во Исаија нешто, Значи, реков Захарија 12.10, А врз Давидовиот, Давидовиот дом и врз Иерусалим ќе излеа милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кој го прободоа, ќе тажат на него како над единец, ќе го оплакуваат горко како првенец. Еве да го прочитаме исполнувањето во Јован 19 глава. Значи, токму во главата кој што ја проучуваме се уште, тамо негде при крајот, Односно, од 34 до 37. Јован 19, од 34 до 37. Еден од војниците го прободе со копје меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода и очевидецот посведочи и неговото сведоќство е веродостојно и тој знае дека зборува вистина за да верувате и вие. Именно сето ова се случи за да се исполни писмото. Неговата коска нема да се скрши, Добро, ова е исто исполнување на предходниот стик што читавме, не само на овие. Значи, писмото од 34 псалм се исполнува, неговата коска нема да се скрши, а на друго место писмото вели на чие во Захарија 12.10, че гледаат на оној кој го пробода. Еве Јован, значи, повторно во иста таа 19 глава, колко обрнува внимание токму на исполнување на еден куп пророќа, поврзани само со значи, распнувањето Христово и Голгота. Амос 8.9, Амос 8 глава 9 стих. Во тој ден говори Господ Бог, ќе направам сонцето да зајде на пладне и ќе ја затемнам земјата среде бел ден. Ова не треба да се спомнуваме кога се случува и како се случува. Исполнувањето во Матеј 27.45. Неверојатно. Замислите си да сте учесник, еве, посматрач или било која улога да имате во тој ден, тие 24 часа. Поготово, еве, овие, овие прошто пред се се однесуваат на последните моментни, тука, ден од петок, Велики петок, како што окружуваат. Значи, Моментите на Голгота. Замисли си да сте учесник, да сте таму присутен, да ги гледате сите овие работи стих по стих, буквално, стих по стих, наместо да ви излегуваат во умот, да се подсетувате на што сте очитале, вие сте толку заслепени и вие сте, може би, дел од таа толпа кој што вика распни го распни. Неверојатно слепило. Ова е една силна поука и порака до нас денес – Ние сме тие кои што се удираме во граде дека на вистина ја познаваме вистината, ја читаме Библијата, ја разбираме Библијата. Ние сме тие кои што треба да однесеме светлината и до другите, меѓутоа што ако сме во темнина и ние самите? Што ако солта кавело. И е уште еден, а тоа е од Исаја, познатата 53 глава од Исаја. И не се само овие, има повеќе. 53 глава 9 стих. Му го одредија погребението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите, иеко не направи неправда, ни пак устата му изусти влага. Беше закопан во гробот на Јосиф. Гроб кој што беше празен, беше во тој дел кај што ги закупува, ја закопуваат елитата, да, да кажеме, значи, богатите. Беше в броја меѓу злочинците, а беше закопан кај богатите. Чи значи, нема детал, буквално, гледајќи сите овие пророќства и нивното исполнување, од тој ден, петок, кој што не се исполнил. И не бил проречен. И повторно, за жал, а дори и до ден денес, евреите не го прифаќаат за Месија. Жалосно, но е една поука и до секој од нас денеска, како што и предходно кажав, да на вистина, како што и јавни често пати порачува, поготово по, после сите овие предавања што ги држи околу 2300 денови ноки, не само да читаме онака површно, на вистина треба да се задлабочуваме во Божите речи. А Господ, преку Духот свој свети, на секој онако што искрено бара, ќе му открие, ќе му покаже. Нека му е слава на Господа за вака даденото свето писмо. Јас се секам, вратрајча не единствениот. Има кажано дека токму тие проштво Данило откровение највеќе го привлекле да дојде во овие редови. Јас сум истиот. И тоа еве и овие проштва се навистина со нивното точно исполнување се силна порака и, и, и, и силна реч која што делува и кај нас ден денеска, но и ќе поделува на мнозина кои што се уште не го запознале Христа, да го прифатат како свој спасител. Месија, оној кој што дошол да не избави од ова зло.